El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. El sol sempre surt per l'est. I en darrer lloc, sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. L'autenticitat sempre llueix sense obstacles, com el sol. Benvinguts a Sol de l'Est, un programa tranquil, reflexiu, on respirarem, pensarem en les nostres vides i mostrarem una altra perspectiva. Aquest no pretén ser un programa d'autoajuda. Mostrarem sa filosofia oriental perquè vosaltres la pugueu veure, la pugueu contemplar. Per ventura per primera vegada a les nostres vides de manera autèntica. Perquè hem sentit molt de la filosofia oriental, massa per ventura, però mai ho hem fet amb una atenció real. La filosofia oriental ens inunda, els centres de ioga proliferen, però hem fet alguna cosa per canviar les nostres vides? Continuam vivint en el sol ponent. Veure de tant en tant un partit de futbol o una pel·lícula interessant a la televisió està bé, però si un està enganxat a la pantalla es converteix en sol ponent. Passar unes vacances a la mà, allotjar-se a un hotel, apreciar l'arena, el sol, l'aigua i fins i tot fer esquí aquàtic a l'estació adequada és realment agradable – però si es converteix en un fanàtic i comença a rendir culte i a adorar el sol, llavors s'està al sol ponent. Llegir llibres, investigar i apreciar el coneixement que se'ns ha llegat gràcies a la feina dels nostres avantpassats. Està molt i molt bé. La gent ha fet molta feina pel nostre benefici. Ara bé, si ho intel·lectualitzem tot i ni tan sols sabem fer-nos un abollit perquè estem tan ficats al nostre llibre que ni tan sols escoltar amb l'aigua que bull a la cuina i mentre bull continuar amb enganxats al llibre, això és sol ponent. Aquest programa es diu Sol de l'Est, justament per llibre que recull el fragment que acabam d'escoltar. És El sol del Gran Est, de Chogyam Trungpa. És un llibre d'inspiració budista, d'una de les seves rames. Però aquest no és un programa religiós. Ni tan sols m'atreviria a dir que és un programa espiritual. Las perlas del yoga. 1. Recuerdo matinal. El yoga, una práctica antigua, una forma de vivir completa. Proverbio hindú. és que apareix que l'ansietat com a concepte, no com a malaltia en si, s'ha apoderat de bona part de la societat. És difícil analitzar per què, però a mi se m'acut que aquesta complicació, cada vegada més accentuada, n'és una bona causa. I llavors ho hem d'arreglar. I com ho fem? Amb medicaments. Al Manco això apareix quan escoltam informatius. María Dolores sufrió su primer ataque de ansiedad a los 22 años. Estaba hablando con un amigo cuando de repente se dio cuenta de que le faltaba aire para respirar. Nerviosismo general, eh, me cuesta dormir, tengo como un nudo en la garganta, tengo miedo, un estado general de miedo ha pasado por numerosos tratamientos, hace yoga, terapias de grupo, pero sobre todo sigue tomando fármacos ansiolíticos. Dependencia, sobre todo dependencia. Yo los tomo por la noche y en general ayudan a dormir. La mayoría de los ansiolíticos los recetan los médicos de familia y cada vez más. En España en los últimos años el uso de psicofármacos ha aumentado un 30%. Ellos lo relacionan con la saturación de las consultas. Cuanto menor es el tiempo de consulta, mayor probabilidad tiene la persona de salir con un medicamento de la consulta, porque evidentemente las personas quieren una solución a su, a su malestar. Las perlas del yoga. 2. Protege tus sentidos. Cerrar los sentidos. Práctica que recibe el nombre de pratyayara. Da una paz enorme. Dormir con antifaz aísla de las distracciones exteriores y permite que uno se despierte como nuevo. Gol de l'Est té molts objectius, però en destacaria un, només un. ¿Por qué no simplifiquem les nuestras vidas? ¿Qué opinas sobre la nueva cultura norteamericana? Pues que tenemos más cosas por las que preocuparnos. ¿Por qué cosas os preocupáis ahora? Nos preocupa todo. Tenemos muchos problemas psicológicos. Tenemos Prozac para niños, Prozac para mujeres, Prozac para hombres. Pero antiguamente también habría... Yo creo que lo que perdimos fue un modo de vida sencillo, sin preocupaciones. Pero cuando un es libre sobre filosofía oriental, veo una coincidencia. La vida es tan fácil que me esté una ley. Es la ley de las estaciones. Les quatre estacions tenen una jerarquia natural de restricció, obertura, celebració i sentit pràctic, seguides de restricció novament. Hi ha una època per la retirada. Hi ha una època per l'obertura. Hi ha una època per la celebració. Hi ha una època per ser pràctics i profitosos. La jerarquia natural bàsica funciona d'aquesta manera. Las perlas del yoga. 3. Recibe el día suavemente. Déjate de relojes con alarmas estridentes. Cómprate uno que te despierte con los trinos de un pájaro o las voces de un coro. Todavía es mejor intentar despertarse de manera natural. Antes de irte a la cama, practica la respiración de exhalación. Cuando acabes, repite en voz alta a qué hora te gustaría despertarte al día siguiente. Y Madamán, ¿Por qué la mentalidad dominante es la mentalidad materialista? ¿Tu padre y yo? Queremos hacerte un regalo. Para que te deshagas de esa chatarra. ¿Qué chatarra? Esa. Queremos comprarte un coche. Eso es. ¿Un coche nuevo? ¿Y para qué quiero otro coche? El Datsun va de maravilla. ¿Es que creéis que lo necesito para presumir? ¿Os preocupa ¿Lo que piensen los vecinos? Bueno, no pensábamos comprarte un Cadillac de lujo, Chris. Habíamos pensado en uno nuevo y bonito que sea seguro. Si sigues llevando ese trasto algún día, puede que explote. <laughs> ¿Que explote? Bueno. ¿Cómo, cómo va a explotar? Os habéis vuelto locos. Ese coche es estupendo. No necesito otro coche. No quiero otro coche. No quiero nada. ¿Está bien? Solo regaláis cosas, cosas. Cosas, cosas. Como quieras. Siempre tiene que poner pegas. Gracias. Me parece que no quería decir eso. Simplemente le gusta su viejo coche. No es para tanto. Gracias. Pero no quiero nada. está bien para qué movilidad que la gente mayor es la que me sabda la vida? No dejan hacer agujeros en las paredes. Está prohibido. Así se ahorran tener que arreglar la habitación cuando yo me muera y venga otra vieja. No estoy aquí para eso. para morirme sin hacer ruido. Rodeada de viejos asquerosos. Per què desconfiam els uns dels altres? Fins al punt que hi ha gent que fa negoci en sa nostra desconfiança. Sí, mamá, me doy un baño, voy y me quedo contigo. llamamos de Securitas Direct. La policía está avisada. Estamos contigo hasta que llegue. Tranquila, te tengo en pantalla. El agresor ha huido. La avanzada tecnología de la alarma Verisure con videoprotección permite a nuestros especialistas protegerte 24 horas al día. Yo os voy a mostrar aquesta perspectiva, una perspectiva diferente de la que tenim cada día, de la que nos rodeja. Pero no vos la imposaré. No ho puc fer. No ho vull fer. Hi un proverbi chinés que diu «Si vols canviar el món, primer dona tres voltes a que teva». I do això. Las perlas del yoga. 4. Naturalmente despierto. Debemos aprender a despertar de nuevo y mantenernos despiertos sin ayuda mecánica, solo con una infinita expectación del alba. Aquesta ha estat la primera versió mini reduïda de Sol de l'Est. Vos esperam, sense cap mena de pressa, d'aquí 15 dies. Moltíssimes gràcies de veritat per haver estat a l'altre costat tot aquest temps. Som conscient que és un temps de les vostres vides que heu dedicat a escoltar-me, a escoltar allò que vos volia dir. I això val un tresor. Sabeu què? En realitat no sou a l'altre costat en realitat sou aquí mateix.